Štai mano taurė viešpatie. Pripildyk ją ir išgydyk mane. Dar kartą, visomis širdimis. Štai mano taurė viešpatie. Aš keliu ją aukštyn viešpatie. Ateiki ir numalšinki mano sielos troškulį. Dangiškąją duoną maitinki iki soties. Štai mano taurė, pripildyk ją ir išgydyk mane. Aleliuja. Hebrajams 10 skyrius 21 lūtė. Kokie mes palaiminti, kad turime mylinti tėvą, kuris gali pripildyti mūsų taurę šiandieną, ar ne? Broli Treisi, gera tave matyti šiandieną, draugė. Hebrajams 10 skyrius 21 lūtė. Ir turėdami didį kunigą Dievo namams – Artinkimės su tyra širdimi ir giliu užtikrintų tikėjimu, apšlakstimu apvalę širdis nuo nešvarios sąžinės sąmonės originalę ir nuplovę kūną švariu vandeniu. Išlaikykime nepajudinamą tikėjimo išpažinimą. Nepajudinamą išpažinimą. Išlaikykime nepajudinamą tikėjimo išpažinimą. Nepajudinamą. Galbūt tai skamba paprastai, tačiau tai yra vienas sudėtingiausių dalykų. Kai esi įtampoje, strese, spaudimas, sunkumai, aplinkybės, kurių negali kontroliuoti, tu turi išlaikyti nepajudinamą išpažinimą. Pasiklausykite, išlaikykime nepajudinamą tikėjimo išpažinimą nes ištikimas tas, kuris pažadėjo. Ar jūs tikite tuo visa širdimi? Palenkime galvas kartu. Viešpati Jėzau, ačiū tau šiandieną, tėve. Mes tikime, kad šie dalykai, kuriuos perskaitėme, jie yra tiesa. Mes žinome, kad tavyje nėra trūkumo ar klaidos. Tai visados mumise. Mes turime trūkumus, klystame. Bet viešpatė, mes žiūrime į tave šiandieną, kad tu išmokytumei mus tų dalykų, kurių mums reikia, kad padarytum mus tokio tipo žmonėmis, kokius tu nori mus matyti. Mes trokštame tėvę, kad mūsų išpažinimas galėtų būti lygiai toks pats, koks buvo apibūdintas šiandieną. Nors ir šios rašto vietos buvo parašytos prieš 2000 metų, bet visgi brangus Dieve mes tikime, kad tai yra pasiekiamas pažadas. Mes kaip tavo vaikai galėsime turėti tai savo nuosavybėje ne tik fizinėje, pažodinėje pusėje, kad tai te bus mūsų Biblijose arba ant lipnių lapelių užrašyti išpažinimai, bet kad visgi viešpatė tai būtų realybė mūsų viduje. Nes mes nenorime, kad šie dalykai te būtų paprasčiausias žinojimas. Mes norime, kad tai būtų kažkas mūsų viduje gyvenimo praktikoje. Kalbėki mums savo žodžiu šiandieną, prašome Jėzaus vardu ir šventieji pasakė, Telaminas tai Dievas galite sėstis. Norėčiau kalbėti šiandieną vėl tema Išlaikykime nepajudinamą išpažinimą. Leiskite pradėti iš karto ir pasidalinti su jumis keliais dalykais apie jūs. Mes norime pažiūrėti į kartojimo dėsnį ir kaip veikia jūsų protas kaip žmogaus protas. Kartojimas – tai paslaptis, kuria išugdomas tvirtas įsitikinimas. Kuo tvirtesnis įsitikinimas, tuo tvirtesnis rezultatas – pozityvus ar negatyvus. Visi pokyčiai įsitikinimuose, ypatingai tuose, kurie tave apriboja, prasideda pradėjus taikyti kartojimo dėsnį. Pasiklausykite, kaip tai yra paprasta, tačiau kaip tai yra galinga ir nuostabu, kokie rezultatai gali būti geri. Kaip dažnai tu pats savo sakai ir bandai tikinti save, kad gali priimti pasikeitimą, o kiek vėliau pastebi, kad esi paskendęs praeities atsiminimuose, struktūrose ir modeliuose. Prisiminkite savo gyvenimą, kiek kartų mes nusprendėme, aš nustosiu tai daryti, aš būsiu geresniu, Turėjome gerus ketinimus, stiprius ketinimus, motyvus, tikslus, ir galvojame, kad mes su tais motyvais ir ketinimais galėsime pasikeisti. Netgi turėjome nuo širdžio vilti, netikėjimą, bet nuo širdžio vilti. Galvojame, kad pasikeisime, tačiau po savaitės, mėnesio ar šešių mėnesių pastebėjome, kad esame toje pačioje, jeigu dar neblogesnėje būsinoje, nes kažkas nutiko. Ir šetonas visados bandys tai apsukti prieš tave ir sakyti, tu nenuotaka, tu neišrinktas, tai veikia tam kitam žmogui, bet tau tai neveikia. Ir jis bandys kaltę priskirti Dievui, Dievo žodžiui, tarnautojui. Na tai pamokslautojo kaltė. Jeigu jis nebūtų to pamokslavęs, o aš nebūčiau bandęs to pritaikyti praktikoje, tai mano gyvenime nebūtų buvę šios sumaišties. Bet jis išmoko, kaip naudoti šį dėsnį, kaip jį apsukti prieš mus. Ir jis tai daro tokiu būdu. Jis kartoja mums vėl ir vėl ir vėl įvairius dalykus. Jis kartoja mums mūsų klaidas, mūsų praeitį, mūsų suklupimus, Kiek kartų tu padarai tai neteisingai, prašai Dievo atleidimo, tu atgailavai, vėl nusidėjai, atgailavai, vėl nusidėjai, ir vėl, ir vėl, ir vėl. Ar jūs suprantate, kad jis žino kartojimo dėsnį, kaip jis veikia žmogui? Kiek kartų už tave buvo pasimelsta dėl atitinkamo dalyko? Kiek kartų tu prieš Dievą buvai ir prašiai, Dieve išgydyk mane, Dieve išgydyk mane, jis visą tai skaičiuoja. Ir dabar tu esi blogesnėje būsune nei kada nors anksčiau. Jis išmoko kartojimo dėsnį, ką jis padaro žmogaus protui. Bet žinai ką šitone? Dabar mes mokomės šio dėsnio. Mes matome, ką tu padarai, kai tu jo išmokai. Dabar atsitrauk ir žiūrėk, ką mes padarysime, kai mes jį išmoksime. Jis sukelia ligas, problemas, sunkumus, bet kai mes išmoksime Dievo principą, mes turėsime išlaisvinimą galę. Dievo pranašas pasakė, kad velnio armija pasiuntė ligas žmonėms, bet Dievo armija pašalins jas. Aleliuja. Žiūrėkite, permainos neįvyks tol, kol sprendimai nebus priimti pasamoninėme ligmenyje. Būtent gilioje pasamonėje pasikeitimai ir įvyksta. Jei turi aišku supratimą apie vidinį smegenų darbą, pasąmonė. Tuomet turi daugiau šansų išsiugdyti tinkamus įgūdžius ar įsitikinimų sistemą, kuri leis tau daryti ilgalaikius pokyčius smegenyse. Nežiūrėkite taip, likti tai jūsų neliestų. Jeigu jūs turite smegenis, tai jūs paveikia. Žinoma, jeigu jūsų smegenis apmirė, tada palikite susirinkimą, nes tai jums nesuteiks jokios naudos. Bet jūs pasakysite, aš krikščionis, bet jūs tebe turite smegenis. O, broli, donė, aš nuotaka, bet tu vis tiek tebe turi pasąmonę. Tai yra kaip žmogus pievoje atradęs seniai pramintą taką. Tai yra labai paprasta iliustracija, bet man patinka, kaip daktaras tai apibūdina. Tai yra kaip žmogus pievoje atradęs seniai pramintą taką. Kiekviena mintis, jausmas ir elgsena yra susieta su taku besidriekiančiu smegenyse. Stebėkite, koks gali būti tas seniai pramintas takas. Ar rinktumeisi eiti jau pramintų taku, ar brautumėsi per žoles, kad pramintum naują taką. Dauguma žmonių renkasi taką, kuris jau pramintas. Taip daug lengviau ir tai nereikalauja darbo. Taigi dauguma iš mūsų negatyvus, nusivylę, turime visus šios dalykus ir tai yra seniai pramintas takas. Ir patikėkite, mes patys praminėme tą taką. O, nėra jokių problemų vaikštant tuo taku. Dauguma iš mūsų galime savo netikėjime vaikščioti užmerktomis akimis, ir jos yra fiziškai ir dvasiškai užmerktos. Taigi, kai mes žengėme tuo taku, mus pažįsta žmona, vaikai, visi aplink žino jūs, kai jūs, tarkime, nusivelėte, ką jūs darysite. Jie žino, jau pažįsta tą atitinkamą raukšlelę virš jūsų lūpos arba akies mirksėjimą ir sako, o ne, štai jis pradės pykti, o ne tu vedi tuos savo vaikus tuo pačiu seniai pramintų taku, kuriuo tavo tėvelis tave vedė. Arba tas negatyvus pamokslautojas, kuris tau pamokslavo daugybę metų prieš žinę. Ir tu vedi tuo pačiu keliu savo vaikus. Dauguma iš jūsų užmuštumėte vagį, jeigu jis bandytų pakenkti jūsų vaikams įsilaužęs, tačiau jūs darote dar didesnę žalą nei bet kuris vagis, kuris galėtų įsilaužti jūsų namus. Jūs perduodate jiems negatyvumą, visišką antižodį, antitarnystę, antibažnyčią, antikristų, antidievą. Ir jeigu kas nors automobilių parkavimo aikštelėje pravažiuotų labai arti tavo automobilio, tu iššoktum ir pasakytum, žioply, tu nesupranti, mano šeima sėdė automobilyje, tu galėjai juos sužaloti. Tačiau savo šeimą maitini įvairiomis dvasinėmis atliekomis. Na ką, šlovė. Jūs tiesiog žiūrėsite ar sutiksite. Tai priklauso nuo jūsų, nes aš bet kuriuo atveju pamokslausiu. Patys nuspręskite. Stebėkite, kokie mes esame kaip žmonės. Smegenys elgesi lygiai taip pat. Vietoj to, kad bandytų naujus, jos mieliau rinksis jau pažįstamus derinius. Energijos tekmė, tekantys smegenimis, yra linkusi tekėti įtvirtintais takais ir apėjimais. Tai mūsų protus padaro dalinai stabilius, tačiau nuspėjamus. Bet mes esame stabilus negatyvume. Kai kurie iš jūsų tokie stabilus, tačiau nugalėti. Bet mes jaučiame saugiau, stabiliau, nes tai yra seniai pramintas takas. Prisiminkite, kai žmogus turėjo sapną ir brolis Branhamas jį išaiškino, 62 metais sapne jis matė bandą, kuri bėgo pramintų taku. Brolis Brahamas paaiškindamas pasakė, tai parodo, kad žmonės yra linkę pasirinkti lengvesnį kelią. Mes visi tai darome. Mes darome tai pasąmonėje taip dažnai, kad mes apie tai net nesusimastome. Mes sakome, o, aš toks pasiaukojantis, aš galiu kovoti už kitus, padėti kitiems. Tai mus išgazdintų, jeigu mes sužinotume, kiek mumise yra seniai pramintų takų mūsų gyvenimuose, o mes laikome save tokiais nugalėtojais. Žiūrėkite, viso gyvenimo metu smegenims visados bus lengviau, tačiau neišvengiama sugrįžti prie ankstesnių, gyvenimo pasaulyje derinių arba modelių, tavo išgyvenimai formuoja smegenų augimą. O viešpatė. Todėl, bet kuris planas, kurį norėtume gyvendinti, būti laimingesniu, sėkmingesniu ir teikiančiu daugiau pasitenkinimo, turi būti nukreiptas į takus smegenyse, tam, kad pokytis būtų ilgalaikis. Kai kurie iš jūsų jaučiatės taip, kaip aš jaučiausi. Lyg ieškočiau smegenų donoro, kai tik perskaičiau šią informaciją. Žinote, trijų metų amžiaus smegenų. Trijų metų. Kad galėčiau pradėti nuo mama, mama, te, te, te, te, mama. Man rodos, būtų tokiam žmogui daug lengviau pasikeisti, negu šiam užsispyrusiam ir užkėtėjusiam žmogui dabar. O viešpatė, Pamanykite apie visus tos dalykus, kurie yra mūsų viduje. Visi praminti takai, sarkazmas, negativumas, Visi dalykai, kurie yra mumise. O, tai tai palaidota mūsų pasąmonėje. Mes apie tai net nesusimastome. Dabar jūs žinote, kad daryti žingsnius žengti yra lengva, kai išmokote to. Tačiau, kai buvote vaikas, turėjote stengtis. Pirmiausia, sąmonėje turėjote suvokti, suvokti, kaip ritmas veikia žingsnių. Taigi jūs pargriūdavote, pargriūdavote, pargriūdavote. Tai buvo lengva, tačiau pakilti daug sunkiau. Taigi jūs galiausiai atsistojate, sviruojate, tačiau galiausiai suprantate, kaip veikia ritmas žingsniuose. Ar jūs Pastebėjote, kaip dabar jūs galite tiesiog vaikščioti, net nežiūrėdami, kur einate, galite daryti kitus dalykus vienu metu, nebent jeigu pradėsite mąstyti apie kiekvieną žingsnelį. Jeigu iš pasąmonės persijungsite į sąmonę, jūs beveik pradėsite kristi. Aš tai išbandžiau savo namuose, aš žinau laiptus, puikiai mintinai atrodo. Nesijuok, broli Džimai, tai tiesa. Atrodo, žinai viską savo namuose, bet jeigu tu priskirsi tai pasąmonė, viskas bus tvarkoje. Tačiau jeigu tu pradėsi mąstyti apie kiekvieną žingsnelį ir iš pasąmonės perleisi tai sąmoniai, tu pradėsi griūti. Sąmonė pasakys, palik mane ramybėje, aš neturiu to daryti. Pasąmonė tai kontroliuoja. Na, garbė Dievui. Naujausi neurostrities mokslininkų tyrimai patvirtino, kad kartojimas yra išties svarbi dalis, perprogramuojant, kabutėse tiesiant naujus elektros laidus smegenyse. Šiandieną, draugai, aš noriu padėti jums perprogramuoti, nutiesti naujus kabelius smegenyse. Aš noriu pajungti naujus dieviškuosius kabelius. Ir tikiuosi paleisti tokią elektros rovės tiekmę, kad jums pasidarytų blogo nuo tų seniai pramintų takų, kurie prie nieko jūsų nepriveda. Stebėkite, terminas naujų elektros laidų tiesimas reiškia naujų sinapsių, tai yra neuronų sandūrų esančių tarp smegenų lastelių formavimą. Kartu sujungtos sinapsės drauge yra ir aktyvuojamos, taip sustiprina savo funkciją. Taigi įsivaizduokite, kaip tai yra sudėtinga, tačiau kartu ir paprasta. Viskas, ką mes te darome, tai yra kartojame kažkokį tai modelį. Ar tai yra geras ar blogas dalykas, kas tai bebūtų. O mūsų protose kažkas vyksta tuo metu. Mes praminame taką. Tos lastelės susijungia su neurosiustuvais, yra išskiriami atitinkami cheminiai elementai, su tuo susijęjamos emocijos. Ir taip mes formuojame taką. Tai vyksta savaime, kaip kad tu dabar kvepuoji. Taip savaime, kaip kad tavo širdis varinėja kraują, plaka, tu pasąmoniškai tai darai. Tačiau, kai mūsų gyvenime yra dalykai geri ar blogi, nesvarbu, jie yra iššukdomi lygiai tokiu pačiu principu. Viena lastelė su kita, su kita, su kita susijungia ir toks yra mūsų gyvenimo modelis darinys. Po to mes atgimstame, tampame išgelbėtais, nustojame gerti, paleistuvauti. Žmogus sako, aš naujas žmogus, viskas praėjo, visa praeitis dingo. Bet tie praminti takai jų galvoje tebeliko. Būtent dėl to, kai kurie iš jūsų galite parduotuvėje būdami išgirsti Bee Gees, Elvi Presley ar kitą muzikantą, kas jie bebūtų. Ir staiga Prisiminimai sugrįžta ir tu atsimeni, kaip tu kažkur sėdėjai, rūkėjai cigaretę ir išgirdai tą dainą pirmą kartą, arba geri alų. Ir tu sakai, o dieve, o dieve, iš kur tai atėjo? Tai palaidota giliai tame pramintame kelyje tavo smegenyse. Tai nereiškia, kad tai kyla iš tavo sielos, kad tu trokšti tai daryti, bet tai slypi giliai tavo smegenų superkompiuteryje. Šlovė Dievui. Tu, kaip žmogus, išmokai, įgyjai įvairių charakterio savybių, Tarkime, tu negali priimti kritikos, konstruktyvios ar kitokios, ir kai pažiūri, suvoki, kad galbūt vaikystėje toks žmogus turėjo tėvą arba mokytoją, kuris teisingai su jais nesielgė tuo klausimu, ir tai įtvirtino juose reakciją, pasąmonė tai išsaugojo protę. Taigi dabar, kai bet kas pasakys bet ką su tuo susieta, ar jie tai laikys konstruktyvę kritiką ar ne, nesvarbu, jie savaime pereis į apsaugos režimą ir supyks ant tavęs už tai, kad tu jam sakai. Žinoma, dabar jie turi raštą ir citatas, kad pagrįstų savo poziciją. Na ką, šlovė Dievui. Stebėkite, kartu sujungtos sinapsės drauge yra ir aktyvuojamos. Taip jos sustiprina savo funkciją. Taigi įdomu, ar mes galėtume praminti takus smegenyse, sakydami, aš išrinktas, man atleista, aš jo brolis, visus šios dalykus pakartoti. Ir kai tik išgirsi tai kitoje vietoje, tavo smegenyse sinapsės bus aktyvuojamos, toje dalyje, kitoje smegenų dalyje, tu paimsi Bibliją, ją skaitysi arba pamatysi bažnyčios ženklą ir tavie kažkas aktyvuosis. Įdomu, kokio tipo krikščionimis mes būtume. Žiūrėkite, jei nebūtų šio pasikartojimo ir pritaikymo, smegenys nuspręstų, kad sinapsės, neuronų sandoros yra mirusios ir pašalintų jas lauk. Taigi samoningai ir pastoviai mastant, teigiant, atkreipkite dėmesį, žmogus gali girdėti retkarčiais atsitiktinai tai, ką Kristus dėl jo padarė, bet jeigu jis neatsako, nemaitina tuo savęs, smegenys pažiūri tą informaciją ir laiko tai mirusią informaciją. Taigi smegenys išmeta tai lauk ir sugražina tave į įprastinę elgseną. Aš taip ir maniau, aš niekados nieko nepasieksiu, aš nieko vertas, aš apgailėtinas. Šlovė? O, viešpatė, kuo daugiau tu ką nors mintimis teigi. Žiūrėkite, kuo daugiau tu ką nors mintimis teigi tuo stipriau elektrinė smegenų instaliacija kabutėse palaikys tai, ko trokšti. O aš norėčiau, kad mano dvasiniai laidai būtų štai tokio storio. Aš noriu, kad mano dvasiniai laidai būtų tokie stiprus, pralaidus, Dievo žodžio pažaduose, kad nesvarbu, kaip aš jaučiuosi, ką aš išgyvenu, su kuo aš susiduriu, mano laidai pastoviai siūstų tą dieviškąją sinapsę kad tai ne vien tik įdėtų mano sieloje, bet kad tu suteiktum tobulą ramybę tiems, kurių protai sutelkti į tave, kaip pasakė pranašas Izaijas. Kartojimas nervinėse smegenų lastelėse įtvirtina įpročius. Todėl tai pastoviai valdys tavo mintis ir elgesį. Tas pievoje gerai pramintas takas atsirado žmonių pastoviai juo vaikštančių dėka. Priežastis, dėl kurios pozityvių minčių kartojimas yra toks galingas ir reikalingas, yra ta, kad mes gyvename tokiame pasaulyje, kuriame apribotos ir suvaržytos mintis ir vaizdiniai yra visur aplink mus. Kad pakeistumiai giliausias mintis ir įsitikinimus reikalinga Kartojimo disciplina yra atskiro tipo jėga įgaunama, kai asmuo ką nors kartoja. Kartojimas, kartojimas, kartojimas. Tai veikia, tai veikia, tai veikia. Greičiausiai tai reiškia, kad kai aš užbaigsiu šią pamokslų seriją, turėsiu ją vėl pamokslauti. Ir po to dar kartą. Ir dar kartą, jeigu jūs to nesuprasite, Nors antra vertus galbūt geriau klausykite įrašus. Tik pamanykite, draugai, kaip tai yra galinga. Mes, žmonės, Dievas mus tokiu sukūrė. Mes priimsime žodį, mes girdėsime žodį, skaitysime žodį, klausysime žodžio, tačiau jeigu mes nemastysime apie tai, ką išgirdome, ir neleisime, kad tai žengtų mūsų smegenų takais, neurosustuvams neleisime išskirti cheminio elementų ir susijęti emocijų su tuo, mes vis tiek vaikščiosime tais seniai pramintais pralaimėtojo takais. Pažiūrėkime į dar daugiau pozityvių išpažinimų šiandieną. Ar galite juos priimti? Aš noriu pradėti nuo šio šiandieną. Aš galiu atleisti kitiems. Matote, visas mūsų paveldas nėra susijęs vien tik tai su tuo, ką galime turėti, bet taipogi su tuo, ką galime padaryti. Aš galiu atleisti kitiems. O kokie jūs ramus? Palūkėkit, neužilgo bus dar karščiau. Mato 6.12. Jėzus sako, panašiai kaip mūsų brolis gėdojo neseniai, ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, originalės skolininkams. Ar jūs galite visi atleisti? Palikusieji nepakėlę rankų negalite? Kai kuriems žmonėms sunku atleisti. Kai kurie žmonės yra priklausomi nuo skausmo ir žaizdų, kuriuos jie turi, jiems sunku atleisti. Jeigu kažkas juos suerzino arba pažemino, jie negali atleisti. Štai, kad tau reikia užsirašyti ant savo šaldytuvo arba ant veidrodėlio automobilyje, kad kai pažiūrėsi, matytum užrašą, aš galiu atleisti. Dabar, šiandieną, galbūt tu negali atleisti, bet tu privalai praminti naują taką žolėje. Amen. Turi praminti taką savo gyvenimo pievoje, vietoj to, kad eitum nepasitenkinimo pagiežos alėje. Pasiklausykite, kaip visa tai yra rimta. 14 lūtė. Jeigu jūs atleisite žmonėms jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškasis tėvas atleis jums. 15 eilutė. O jeigu jūs neatleisite žmonėms jų nusižengimų, tai ir jūsų tėvas neatleis jūsų nusižengimų. Ar suprantate, kodėl brolis Brakmas pasakė, kad tobulas tikėjimas yra pagrystas atleidimu? Asmuo negali turėti tobulo tikėjimo ir pagėžos vienu metu neįmanoma. Dabar, ar mes kaip tikintieji iš tiesų atleidžiame? Ar mes galime pamiršti? Ne, mes neturime prieimo prie užmaršties jūros. Žmogus mums nusidėjo ir protėmės visados apie tai prisiminsime. Bet ar mes galime iš širdies tam individu atleisti? Taip galime, jeigu mes norime tik tai. Tačiau daugumai žmonių tai yra tokia kova. Kai kurie žmonės tiesiog negali pasakyti, aš atsiprašau. Kiti negali pasakyti, aš atleidžiu tau. Kiti gali tai pasakyti, bet iš tikrųjų neatleidžia. Jūs, kurie jau susituokę daugybę metų, žinote, kad didingiausi žodžiai, kurias reikia išmokti sakyti, tai yra aš atsiprašau, atleisk man. Šių žodžių kartojimas turėtų būti reikalavimu kiekvienai susižadėjusiai porai, kad jie pakartotų tai 28 337 kartus per dieną prieš susituokint. Pamirškite apie gėlių, dekoracijų planavimą, suknelių rinkimasi. Išmokite pasakyti, aš atsiprašau. Nagi, bet jūs suvokite, draugai, kad kaip Dievo vaikas, Nors tu ir kovoji su atleidimu, tu vis tiek gali perprogramuoti savo smegenis, net jeigu ir žmonės elgėsi su tavimi kaip su dulke. Atkreipkite dėmesį vėl, Jėzaus atsakymas mato 18. Tai ne Petro atsakymas, žmogaus, tai jūsų vyro atsakymas. Tuomet Petras priejo ir paklausė viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo brolių, kai jis man nusideda. Jis ruošiasi peržengti žmogiškojo mąstymo ribas. Jis pasineria kitą išmatavimą, atleidimo visatą ir suranda tą tobulą į skaičių. Pasiruošę iki septynių kartų. Negaliu patikėti, kad aš tai pasakiau. Iki septynių kartų. Įsivaizduokit, jis tikėsi pagirų bangos iš Jėzaus. O, Petrai, tu šaunuolis. Jėzus jam atsakė, aš nesakau tau iki septynių kartų, bet iki septyniasdešimt septynių. Meldžiu, pasakykite man, kuo mums padeda gilus žinios supratimas, kai turime atleisti? Kuris griaustinis mums padeda tai padaryti, kuri didi paslaptis, kiek metų esate žinioje. Yra žmonės, kurie jau žinioje 80 metų, tačiau negali padaryti paprasto dalyko atleisti, nes mes manome, kad tai nesvarbu atleidimas. Atkreipkite dėmesį, bet kaip Dievo vaikas aš galiu atleisti. Pasiklausykite manęs atidžiai. Aš faktiškai galiu atleisti kaip Dievas. Aš galiu atleisti ne tik tiems, kurie manęs prašo atleidimo. Aš atleisiu tiems, kurie neprašo. Jėzus tai padarė. Pasakysi, žmogus negali to padaryti. Aha, pabandyk pasakyti tai Steponui, kuris tai padarė. Jis miršta ir sako, viešpate Jėzau, neįskaityk jiems šios nuodėmės, atleisk jiems, jie nežino, ką jie daro. Bet jūs matote, draugai, tai yra seniai pramintas takas, kurio galbūt tu pradėjai vaikščioti, kai buvai penkių metų amžiaus, kai tavo sesė tave pažemino, kai tu jai iškretai pokštą. Ir tu pradėjai formuoti tuos elksenos derinius modelius. Sinapsės smegenyse pradėjo formuotis, o dabar tu jau krikščionis daugybę metų sėdi čia su tais pačiais junginiais sinapsių smegenyse, tačiau esi prisidengęs šios valandos žinia. Morkaus 11.25. Kai stovite melzdamiesi, atleiskite. Jei turite ką nors prieš kitus, kad ir jūsų tėvas, kuris danguje, galėtų jums atleisti jūsų nusižengimus. Bet jeigu jūs neatleisite, nei jūsų tėvas, kuris danguje, neatleis jūsų nusižengimų. Luko 6.37. Neteiskite ir nebūsite teisiami, nesmerkite ir nebūsite pasmerkti, atleiskite ir jums bus atleista. Luko 17.3. Saugokitės, jei tavo brolis nusideda prieš tave, sudrausk jį. Ir jeigu jis atgailauja, niekada jam neleisk apie tai pamiršti. Priminkiam apie tai kiekvieną kartą, kai jį pamatai. Atleisk jam. Atleisk jam. Jei jis septynis kartus per dieną tau nusidėtų ir septynis kartus kreiptųsi į tave sakydamas atgailauju, atleisk jam. Brangus viešpatė Jėzau. Tėve, ar tai reiškia, kad mes visi būsime išbandyti šią rašto vietą šią savaitę? Pasigailėki, būk gailestingas mums. Žiūrėkite, antras korintiečiams 2.10. Kam jūs atleidžiate, tam atleidžiu ir aš. Nes jei kam atleidau, tai padariau dėl jūsų Kristaus akivaizdoje. Dėl jūsų Kristaus akivaizdoje. Kristaus asmenyje originalė. Ne, paprasčiausia žmogiškas atleidimas, bet tai yra Kristaus asmuo paties Kristaus asmuo. Pasiklausykite, iš Majo klinikos brolis Maikas Praisas man atsiuntė tai, koks yra pagėžos pykčio turėjimo poveikis. Jei tu neatleidi, turėsi pakartotinai mokėti kainą, kai visus būsimus santykius ir išgyvenimus įneši pykti ir kartėlį. Tavo gyvenimas gali tapti tokių įsuptų į skriaudą neteisybę, kad net negalėsi džiaugtis dabartimi. Gali tapti depresuotu ar nerimastingu. Tau atrodys, kad tavo gyvenimui trūksta prasmės ar tikslo. Arba jausi nesutarimą su savo dvasiniais įsitikinimais. Gali prarasti vertingus ir praturtinančius saitus su kitais žmonėmis artimaisiais. Tiesiog neatsisakant pykčio. Taigi, jeigu aš pyksiu ant jūsų, tarkime, sakykime, aš supyksiu ant brolio Davido, mes dėl kažko nesutarsime ir aš pyksiu ant jo, pradžioje tai bus dviejų žmonių reikalas, tačiau ilgainiui aš pradėsiu pykti ant brolio Robo, ant kito brolio, ant tavęs, ant dar kito. Tačiau viso to pradinė šaknis yra ta, kad aš pradžioje neatsisakiau to pykčio. Ką aš darau? Aš gilinu tą seniai pramintą taką. Aš laikausi to pykčio, aš net leidžiu. Draugai, nežiūrėkite į mane tokiomis akimis, viešpats Dievas, tai idėjo mano širdį šį rytą. Aš planavau eiti kitą kryptimi, kalbėti apie kitką, bet jis įdėjo tai mano širdį, geriau klausykitės jo žodžio. Atkreipkite dėmesį. Aš galiu atleisti, aš galiu atleisti, aš galiu tai padaryti Kristaus asmenyje netgi. Man patinka sekantis, aš savo nekeršysiu, aš savo nekeršysiu. Kunigų 19.18. Nekeršykite ir atleiskite savo artimui. Anglų kalboje nekeršykite ir neturėkite pykčio vienas ant kitų. Mylėkite savo artimą kaip patį save. Aš esu viešpats. Aš savo nekeršysiu. Klausykit, gal aš kartais ne į tą bažnyčią šiandieną papuoliau. Jūs atrodote kaip mano žmonės, bet jūsų reakcija ne kaip mano žmonių. Paulius Naujajame testamente vėl apie tą patį kalbą, romiečiams 12.19. Mylimieji, nekeršykite patys. Broli Donė, aš pats atkeršysiu. Ar tu žinai, ką reiškia ta žodis originalė? Tai yra graikiškas žodis, kurį Paulius pasirinko. Edikeneo. Įrodyti. Ginti kitos mens teisybę. Įvykdyti teisingumą, apsaugoti, apginti. Žodžio keršyti reikšmė. Tai nereiškia, kad tu laikai rankose didelį šautuvą, tikoji, pasiruošęs, pasiruošęs, vais, bum. Keršyti nereiškia, kad tu prisliūkini prie brolio automobilio ir praduri ratus su peiliu. Tai yra tada, kai tu bandai visiems įrodyti, koks tu esi teisus, o kiti neteisus. Tu savo keršyji. Tu žengi tuo seniai pramintų taku, savo keršymo keliu. Vietoj to, kad atiduotum save, situaciją ir kitus žmonės Dievui ir pasakytum, tai manęs nesustabdys, tai man nepakenks, aš žengiu į priekį su Dievu. Šlovinkite viešpatį. Dabar priežastis, dėl kurios aš galiu padaryti visą tai, yra ši. Kristus numirė už mane. Už mane. Romiečiams 5.6. Mums dar esant silpniems, Kristus savo metu numirė už bedievius. Aš nesu bedievi šį rytą, bet aš buvau tokiu. Aš buvau bedieviu, taigi aš esu prieimėjęs Dievo malonės Jis atleido man. Jeigu jis būtų išreiškęs man teisingumą, jis būtų turėjęs mane į kalėjimą įmesti. Aš nebuvau vertas. Jeigu nebūtų malonės ir atleidimo, jis būtų mane išvyjęs iš savo akivaizdos, bet Kristus mirė už mane. Amen. Romiečiams 5.8. O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus, pasiklausykite, kad Kristus mirė už mus, kai tebe buvome nusidėjėliai nusidėliai. Ir dėl to, kad jis mirė už mane, aš buvau atgaivintas arba prikeltas iš mirties. Aš buvau atgaivintas iš mirties, sekantis išpažinimas. Nebūsiu, o jų buvau. Efeziečiams 2.1 ir jūs buvote mirę nusikaltimais ir nuodėmėmis. Penktai lūtė mus, mirusius nusikaltimais, atgaivino kartu su Kristumi. Malonė, jūs esate išgelbėti. Kolosiečiams 2.13 ir jūs, mirusius nusikaltimais ir jūsų kūno neapipjaustimu, jis atgaivino kartu su juo, atleisdamas visus nusikaltimus. Būtent dėl to, jeigu aš turiu Dievo meilę, Dievo meilė, iš Dievo atleido man, taigi Dievo meilė esanti manyje atleis kitiems jų nusikaltimus prieš mane padarytus. Kieno nusikaltimai bus didesni, tavo nusikaltimas prieš mane ar mano nusikaltimas prieš Dievą, kad aš tau netleidžiu. Jeigu tu nusidėjai prieš mane, aš te esu mirtingasis. Jeigu tu nusidėjai man, aš mirtingasis te esu, bet aš galiu nusidėti prieš šventą Dievą, jeigu tau netleisiu. Ačiū viešpate Jėzau. Ir kadangi aš buvau atgyvintas iš mirties, aš turiu užtikrintumą, draudimą, garantiją. Tai ne Obamos draudimas sveikatos, ant kurio pavaizduotas mėlynas skydas ir mėlynas kryžius. Tai raudonas kryžius, padengtas raudonu krauju ir raudonas skydas. Aš turiu užtikrintumą, garantiją. Aš apsaugotas, aš turiu užtikrintumą, viešpats yra mano užtikrintumas. Kolosiečiams 2.2, kad būtų paguostos visų širdis, kad meilė suvienyti visi pasiektų pažinimo pilnatvės turtus ir pažintų paslapti Dievo, Tėvo ir Kristaus. Pirmas tesalonikiečiams 1.5, nes mūsų evangelija neatėjo pas jūs vien tik žodžiais, bet su jėga ir šventai dvasia ir su tvirtu įsitikinimu, užtikrintumu, Jūs žinote, kaip mes pas jūs elgiamės jūsų labui. Hebrajams 6.11. Todėl trokštame, kad kiekvienas iš jūsų rodytų ankstesnį uolumą iki galo, kol pasieks visišką vilties užtikrintumą. Ne tik aš turiu užtikrintumą, aš esu Dievo paveldėtojas. Taigi, aš esu paveldėtojas viso to, ką jis turi. Aš vienas negausiu visko, bet aš gausiu savąją dalį. Neturiu nieko prieš, jeigu jūs gausite savąją dalį, aš tiesiog noriu savosios. Aš visko negalėčiau paimti, aš negalėčiau viso išgydymo, viso palaiminimo savo susirinkti. Aš noriu savo dalies. Aš nenoriu tavo, tavo, tavo, tavo dalies, aš noriu tai, ką Dievo valia man paskyrė. Amen. Aš esu Dievo paveldėtojas. Pati dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai, o jei esame vaikai, tai ir paveldėtojai, Dievo paveldėtojai ir Kristaus bendra paveldėtojai. Mano brolis, mano brolis, mano brolis, iš praėjusio vakaro mano brolis, aš ir jis esame bendra paveldėtojai. Kai numirė mano tėvai, mama pirmoji, paskiau tėtis, aš buvau paskirtas valios vykdytojų. Aš turėjau užtikrinti, kad niekas iš jų namų nedings, kad visi daiktai būtų savo vietoje. Mes paskelbėme aukcioną Kentukyje, kad parduotume namą ir aš buvau atsakingas, kad pasirašyčiau ir sutvarkyčiau visus popierius ir kad užtikrinčiau, kad visi pinigai gauti būtų padalinti paveldėtojams. Mes buvome bendra paveldėtojai. Tėtis ir mama užrašė viską mano vardu, bet man viskas nepriklausė. Jie manimi pasitikėjo ir tikėjo, kad aš padalinsiu visiems bendrapaveldėtojams lygiai. Tai nebuvo man vienam skirta. Jėzus Kristus ne dėl savęs numirė. Jis atėjo į šią žemę, gyveno pergalingą gyvenimą, ne dėl savęs. Jis buvo valios vykdytojas. Jis buvo atsakingas už tai, kad visi bendrapaveldėtojai gautų savo dalį. Kodėlgi? Kodėl? Mes pykstamės, kovojame, nesutarėme dėl nelemtų pinigų ir leidžiame vagiui vokti iš mūsų, iš šio Dievo palikimo valios. Jeigu jūs turėtumėte turtingą tėtį, jis turėtų 14 vaikų, jūs būtumėt vienas iš jų ir turėtų 14 milijonų. Kiekvienam vaikui po milijoną būtų skirta, bet du pasakytų, mes imame visus milijonus savo. O likusieji pasakytų, na gerai, imkit tos milijonus. Aš nenoriu to savo milijono, o tu ilgalė žuvė melagį. Tu pasiruošęs nežinia ką padaryti dėl šimto dolerių. Nagi, nežiūrėkite mane tokiamis akimis. O, jam atiteko nuotrauką. Jam atiteko papildoma nosinaitė. O viešpatie, tas gėlių vazonas iš tėčio kambario, aš turėjau gauti jį. Žmonės pyksis, ginčysis dėl paveldo. Jie pykstasi. O, 54 centais jis daugiau už mane gavo. Jie atidės į šalį amžinojo gyvenimo paveldą ir turtus atidės. Visą tai, kas lypi šioje Biblijoje, jie atidės ir nežinos nieko daugiau, apar to, kad jie yra išgelbėti ir Dievas pasiuntė pranašą, viskas, ką jie tai išmoko savo krikščioniško gyvenimo metu. Aš noriu žinoti, kas man priklauso. Mano tėvai nebuvo turtingi, kai jie numirė, jie daug po savęs nepaliko. Nebuvo daug ko dalinti. Netgi ir tokiose aplinkybėse žmonės pykstasi. Noriu pasakyti štai ką. Kai mano Jėzus atėjo šią žemę, jis atnešė amžinojo gyvenimo turtus. Atleidimo turtus. Man atleidimas yra Dievo charakterio turtas atleidimas, meilė, pykčio neturėjimas, nes mes kaip žmonės, tai slypi mūsų seniai pramintose takuose, keršyti, Bet jeigu tu pasinersi į Dievo malonę, į Dievo valią, Dievas gali tau padėti su šiais dalykais. Viešpatė Jėzau, žiūrėkite, o jei esame vaikai, tai ir paveldėtojai, bendra paveldėtojai. Aš, Temi, Haris, Cheryl, Kim, Trish, Jamie, visi mes, bendra paveldėtojai. Todėl, kad aš turėjau atlikti sunkiausią dalį, turėjau stoti prieš teisėją. Vien tik dėl to, kad aš turėjau pasirūpinti tuo, tai nereiškia, kad aš gausiu vienu centu daugiau negu jie. Pasiklausykite, mano viešpats Jėzus atliko sunkiausią dalį. Amen. Jis atėjo šią žemę, pasikeitė, tapo žmogumi, jis nusileido į pragarą, užėmė mano vietą, paėmė mano nuodėmės, nunešė jas ten – Ir štai jis sugrįžta ir sako, Pauliau, leisk jiems žinoti, kad aš esu bendra paveldėtoja su jais. Leisk jiems žinoti, kad aš esu jų paveldas, o jie yra mano paveldas. Galatams 3.29 O jeigu esate Kristaus, tai esate Abraomo palikonis ir paveldėtojai, pagal pažadą. Tito 3.7. Kad išteisinti jo malonę, viltimi taptume amžinojo gyvenimo paveldėtojais. Hebrajams 1.14. Argi jie visi nėra tarnaujančios dvasios išsiųstos tarnauti tiems, kurie paveldės išgelbėjimą. Jokūbo 2.5. Paklausykite, mano mylimieji broliai, ar Dievas neišsirinko pasaulio vargšų, kad jie būtų turtingi tikėjimu ir paveldėtų karalystę, pažadėtą jį mylintiems. Jeigu aš esu paveldėtojas, vadinasi, aš turiu paveldą. Apaštalų darbų 20.32. O dabar, broliai, pavedu jūs Dievų ir jo malonės žodžių, kuris turi gali jūs išugdyti ir duoti jums paveldėjimą tarp visų pašventintųjų. Nemanykite, kad tai yra namai ir turtai, Nemanykite, kad tai yra Bentley ar BMW automobilis, kuris pločiu neįsitenka į vieną eismo juostą. Dauguma žmonių šiame amžiuje mano, o Dievo palaiminimai tai yra daugiau pinigų, daugiau to, ano, Dievas pasirūpins mūsų poreikiais, jeigu mums trūksta pinigų. Jis ir Petras vieną dieną, kai mokesčiai juos prispaudė, Jis pasakė, Petrai, eik sužvejok, eik pagauk žuvį. Jėzus nepadirba tų pinigų. Matomai kažkas žvejojo, pasilenkė ir pinigai iškrito iš kišenės. Dievas turėjo pinigų seifą tos žuvies pilve. Amen. Tas pinigų seifas buvo ten apačioje. Petras užmetė meškerę, ištraukė tą seifą, kuris užkibo ant jo kabliuko. Jis ištraukė. Petras atidarė jį. Ir ten buvo pinigai. Jis paėmė pinigus ir užmokėjo mokesčius. Taigi, jeigu jūs nesumokėję mokesčių, galbūt turėtumėte pradėti žvejoti. Žinoma, ne visiems tai suveiktų, nes ne visi tiki. Draugai, aš jums jau tai sakiau anksčiau, aš pats stovėjau vienos sesės Indijoje namuose, kurios miltų indas ir aliejus nesibaigia ne prieš 4000 metų, bet šią dieną yra tokia sesė, ji tiki Dievu. Kas žino, kokia kryptimi mūsų ekonomika pakryps. Jeigu Dievas galėjo paversti vandenį į vyną, jis gali paversti vandenį į dujas ar benziną. Jeigu nebegalėsime įpirkti aliejaus, jis vis tiek tebėra didis nugalėtojas. Tačiau tai nieko gero tau nesuteiks, jeigu tai yra žodžiai ant lapo. Tai turi įaukti tavo tikėjimo raumenis. Efeziečiams 1.11. Man patinka ši vieta. Jame ir gavome palikimą iš anksto paskirtą sutvarkymu to, kuris visą veikia pagal savo valios nutarimą. Kolosiečiams 1.11, kad sustiprinti visokiojo pajėga iš jo šlovės galios, didžiai kantrybei ir ištvermiai su džiaugsmu dėkotume tėvui, kuris padarė mus tinkamus paveldyti šventųjų dalį šviesoje. Tai yra paveldo dalis šviesa. Tai yra mūsų paveldo dalis. Nesakyk, broli Doni, aš bijau, kad šviesa baigsis. Nebijok, tai yra mūsų paveldo dalis. Broli Doni, ar tau nesibaigs dalykai, apie kuriuos gali pamokslauti? Ne, tai yra mano paveldo dalis. Tai niekada nesibaigs. Kodėl? Tai mūsų paveldas. Šios dienos šviesa yra mūsų paveldas. Joks ginklas. Joks ginklas neturės prieš mane galios. Izaijo 54.17 Joks prieš tave nukaltas ginklas neturės galios. Kiekvienas liežuvis, kuris priešinsis tau teisme, bus pasmerktas. Tai yra viešpaties tarnų paveldėjimas ir jų teisumas yra iš manęs, sako viešpats. Neskirkite viso savo laiko bandydami apsiginti nuo šitono ginklų. Ta žmogus jūs apvylė, jūs apkalbinėja, drapsto purvais, leiskite jiems drapstyti, ko tik benorėtų. Žinote ką? Aš žinau, kad mes galime visą savo laiką tam skirti, bet taip negalima daryti. Tai yra senas, pramintas kelias, kai bandome patį save apginti, vietoj to, kad stovėtume Dievo žodį ir pasakytume, Te jie daro, ką jie nori daryti. Tai yra numatyta prieš pasaulio sutvėrimą, kad aš būčiau išmėgintas. Jeigu jūs to netiduosite į Dievo rankas, jūs turėsite vėl su to kovoti. Aš noriu sukovoti vieną kartą visam laikui. Joks ginklas, pasiklausykite, jeigu aš esu Dievo tarnas, jeigu tu esi Dievo vaikas, jeigu ši bažnyčia priklauso visagaliui Dievui, joks ginklas prieš mus neturės galios. Bet kas, kas būtų numatyta jo dieviškoje valioje, kas su manimi atsitiks, tai išeis man į gerą, nors tai yra dabar negatyvus dalykas. Pasakysi, o kas bus, jeigu tave ateis ir areštuos ir mes į kalėjimą? Matomai, ten yra išrinkta sėkla, kurią aš turiu pamokslauti. Po to, kai ji bus išgelbėta, aš galėsiu sugrįžti ir pamokslauti vėl jums. Joks ginklas Bet ar mes manome patys savo viduje? Taip, ne. Mes manome, kad visi tie ginklai tokie didingi, galingi, jie tokie didingi, dideli, jie gali mus nugalėti. Šetonas toks didis šio pasaulio dievas, kam tu tarnauji, jam ar Jėzui? Pasiklausykite sekančio. Jis niekados manęs nepaliks. Hebrajams 13.5. Gyvenkite be godumo pinigams, būkite patenkinti tuo, kad turite, nes jis pats yra pasakęs, niekad aš tavęs nepaliksiu ir nepamiršiu. Patikėkite manimi. Tas, kuris buvo paliktas vienas, tokiu būdu kaip jis buvo paliktas, gali suprasti, kaip tai yra svarbu nepalikti kieno nors kito vieno, nes matote, jis žengs toliau to, kaip su juo buvo elgtasi. Dievo dvasia, nematoma dvasia, ugnies tulpas, tas didis visagalis tėvas turėjo atsukti jam nugarą. Pranašas pasakė, kad jis negalėjo žiūrėti į Jėzų, kai jame buvo ta visa nuodėmė visų žmonių. Mano Dieve, mano Dieve, kodėl tu mane apleidai? Jėzus galėjo iš tiesų pasakyti, aš buvau paliktas vienas. Patepimas jį paliko Getsemanės sode ir jis turėjo mirti nusidėlio mirtimi. Nors niekados nepadarė nuodėmės, bet tai buvo nusidėlio mirtis per perkelimo galę. Dievas perkelė visą mūsų nedorybę O jis tapo mūsų nuodėmė, kad mes galėtume tapti pačiu Dievo teisumu per perkelimo galę. Jis mirė, paklausykite, jis mirė nusidėlio mirtimi per perkelimo galę kad jeigu man reikėtų eiti kapo keliu, kad galėčiau mirti teisėjo mirtimi, o nenusidėlio, kaip per perkelimo galę. Dievas paėmė tą gyvybę iš jo ir suteikė ją man, tau, nuotakai, visame pasaulyje ir kad ateis mūsų mirties laikas, angelai nuo mūsų nebėgs, Dievas neatsuks mums nugaros, jis stovės prie Jordano ir sakys ateiki čia. Dievo siusti išbandymai man išeina į gerą. Jobo 23.10. Bet jis žino mano kelią. Jei jis mane ištirtų, būčiau kaip auksas. Būčiau kaip auksas. Dievo siusti išbandymai man išeina į gerą. Žinote, jūs turėsite kitaip surikiuoti tuos išpažinimo lapelius esančius ant šaldytuvo, priklausomai nuo to, su kuo kovojate, ką išgyvenote. Taipogi, tuos išpažinimus, kurie yra ant jūsų veidrodžio, kuriuos skaitote prieš valydami savo gražius dantelius. Vieną rytą reikia vieno išpažinimo, kitą kitokio, bet garantuoju, kad bus metas, kai jums reikės būtent šito. Dievo siusti išbandymai man išeina į gerą. Ne kitų žmonių sukelti išbandymai, ne mano paties sukelti išbandymai, bet Dievo siusti išbandymai man išeina į gerą. Aš nesuprantu ir nežinau, kaip visa tai išsispręs, bet jis padarys, kad tai išeis man į gerą. Žiūrėkite, Jokūbo 1.12. Palaimintas žmogus, Jokūbas sako, kuris ištveria pagundimą, nes kai bus išbandytas, jis gaus gyvenimo vainiką, kurį viešpats pažadėjo jį mylintiems. 1 Petro 1.7. Kad jūsų išbandytas tikėjimas brangesnis už pragaištantį auksą. Jokauju turbūt. Kai mano tikėjimas yra išbandomas, jis yra vertingesnis už auksą turint omeny šiandieninę aukso kainą, o, iš tiesų tada tai yra vertingas dalykas. Taigi nori pasakyti, kai Dievas leidžia mano tikėjimui būti išbandytu, jis laiko mane milijardieriumi. Kodėl tada mes į tai nežiūrime tokiu būdu? Seniai pramintas takas. Na ką, aš taip ir žinojau, aš žinojau, kad tai visiems kitiem veikia, o man neveikia. Jeigu yra nors vienas brokuotas daiktas, kurį galima nusipirkti parduotuvėje, aš visados jį gausiu. Tie žmonės Kinijoje žino, kad aš jį nusipirksiu. Jie net nežino, kad tu gyveni ir egzistuoji. Jeigu tu norėtum žinoti, tai mes visi gauname lygiai tokį patį brokuotą šlamštą iš Kinijos, kaip ir visi kiti. Tu nesi vienintelis, kuris nusiperki brokuotus daiktus iš parduotuvės. Mes visi tą patį gauname. Nagi, vaikai. Bet velnės nori izoliuoti tave ir padaryti tave vienintelį. Mes visi turime šiuos seniai pramintus takus savo proto laukuose. Viešpatė pasigailėki. Žiūrėkite, Petras sako, mylimieji, nesistebėkite, kad jūs degina ugnis. Lyg jums būtų atsitikę, kas keista. Verčiau džiaukitės. Taigi prieš tai buvusio išpažinimo apačioje užsirašykite, aš džiaugsiuosi išbandymo metu. Aš nemaniau, kad jūs galėsite tai priimti, galbūt kitą savaitę jau būsite pasiruošę, nes tai priblokš jūs šį rytą, bet ar mes galime tai padaryti praktikoje? Kaip vakar skaičiau Evangelijoje, Jėzus pasakė, kai jie jūsų nekes, šmeiš, džiaukitės ir linksminkitės. Mums sunku taip elgtis, nes esame išgelbėti. Daugumai iš mūsų svarbiausia, ką kiti apie mus kalba. Žinote kodėl? Tai yra seniai pramintas takas. Kai turime išbandymą, tai vyksta savaime, pasąmonėje. Mes nutaisome išbandymų veido išraišką. Ar viskas gerai? Šlovinkite viešpatį. Aha. Nagi, visi pakelkime rankas. Oi išbandymų veido išraiška. Mes visi turime savoją, žinote kodėl? Tai yra seniai pramintas takas. Tai yra antiek savaime, kad kai kurie iš jūsų net nežinote, kad turite tokį veido išraišką. Jeigu čia atsistotumėte ir pažiūrėtumėte, į auditoriją pamatytumėte, sunku, kai tu pamokslauji apie pergalę, o dauguma iš sėdinčiųjų nutaisė išbandymų veido išraišką. Ar jis beprotis, ar jis nesveikas, ar jis niekada neturi problemų, ateikite pas mane, aš jums papasakosiu, per ką aš pereinu ir su kuo aš kovoju. Ar jis visada kalno viršūnėje? Ne, bet aš neleidžiu šetonų žinoti to. Ar jis nepatiria persekiojimo, iš viso pasaulio to susilaukiu? Ar žmonės nekalba apie tave negerai, iš viso pasaulio žmonės apie mane kalba negerai? Bet tai man nepakenks, nes mano paveldas tai ne apkalbos. Mano paveldas yra šviesa, yra prieškimas ir jėga ir atleidimas tokiems žmonėms. Štai koks mano paveldas. Džiaukitės, dalyvaudami Kristaus kentėjimuose, kad ir tada, kai jo šlovė apsireikš, galėtumėte džiugauti dideliu džiaugsmu. Leiskite rasti vietą pabaigai. Jis nori, kad aš klestėčiau. Sekantis teiginys. Trečias Jono 1.2. Mylimasis, aš meldžiu, kad tau visame kame gerai sektųsi, kad būtum sveikas, būtum sveikas. O tai būtų nuostabu gripo sezono metu. Ar kas nors iš čia sėdinčiųjų tikite, kad ši rašto vieta tebėra aktyvi? Ar jūs tikite, kad Dievas nori, kad jūs būtumėte sveiki? O ne vien tik, kad būtumėte reabilitacijoje visados, bet kad jūs faktiškai būtumėte sveiki. Broli Doni, mano paveldas toks ir toks, aš paveldėjau iš senelių. Aš jums sakiau, draugai, net daktarai rodė, kad jūs turite galimybę patį save pakeisti. Bet pokytis turi prasidėti ne vien tik sieloje. Jėga slypi tavyje. Jeigu tu turi šventąją dvasę, tu gali sukurti naujus pasaulius. Tačiau tai neįvyks tol, kol žmogus viršuje žengs seniai pramintų taku. Turite problemų su kraujo spaudimu, jums reikia vaistų, vartokite juos, vartokite. Yra kitos problemos jūsų kūne, jūs turite gerti vaistus, gerkite juos. Bet vartokite juos Jėzaus vardu, galvodami, kad tai yra trumpalaikis dalykas. Nepriskirkite jų savo likusiam gyvenimui. Aš visada turėsiu juos gerti. Turėsi, jeigu taip ir tikėsi, jei eisi šiuo seniai pramintų taku. Bet broli Doni, Reiginų šeimoje yra ta sveikatos problema, Bepsų šeimoje kita, bet tu esi Dievo vaikas, tu esi kurėjo vaikas, o kai du visagaliai susitinka, niekas negali jiems kelio pastoti. Bet mes tiesiog linkę tai priimti. Leiskite jums atskleisti vieną paslaptį, ar žinote bent vieną priežastį, dėl kurios mes galime ateiti tris kartus per savaitę į šią bažnyčią ir vis tiek tikėti, kad Dievas veiks ir bus mūsų tarpe. Pirmas dalykas. Aš tikiu, kad Dievas yra su mumis. Antras dalykas. Aš kaip pastorius šios bažnyčios, aš atsisakau priimti faktą, kad jūs turite tapti man įprastais ir aš turiu tapti jums įprastu, ir žodis mums turi tapti įprastu, ir mes tiesiog atliekame ritualą rutiną. Aš atsisakau, kad tai būtų taip. Kol aš esu čia pastorius, aš tikiu, kad kiekvieną kartą mums susirinkus mes galime turėti nuostabų laiką su viešpačiu. Bet žinote ką? Dauguma žmonių tikisi, kad jų bažnyčia taps mirusi. Ar jūs matote, ką jūs darote? Jūs tikitės to negativumo. Kas pasakė, kad mes negalime turėti Dievo ir šventosios dvasios veikimo kiekvieną kartą, kai susirenkame šiame pastate? Jūs gaunate tai, ko tikitės. Broli Doni, ar tu sakai, kad mes niekados nesirksime gripu? Aš niekados to nesakiau, nes kai kurie, bet kuriuo atveju susirgs. Ir aš nesakau, kad aš niekados nesusirksiu, bet aš pasveiksiu. Taipogi aš nebūsiu kaip kai kurie. Kaip laikaisi? Oi, aš pasigavau virusą. Oi, aš jau čiaudžiu, aš pasigavau virusą. Kodėl tau nepabandyti atsisakyti to? Kodėl tu bandai pasivyti tą gripą? Aš vėjuosi tą gripą. Oi, aš jau jaučiu simptomus. Nesijaudink, neužilgo sirksi. Matote, draugai, mes esame užtvenkti tuo kasdien. Mūsų šeima taip kalba, žmonės, su kuriais dirbate, visi aplink taip kalba. Ir jūs kartojate tai per kartojimo galę. Jūsų smegenė esanti sinapsė, tai priima ir tai tampa jūsų gyvenimo būdu. Aš taip ir žinojau, aš taip ir žinojau, aš apčiai. Na, sveikinu tave. Tu ir tavo tikėjimas sukėlė tau lygą. Užsirašykite tai ant savo vaistų buteliukų Aš rimtai. Vaistų spintelėje užrašykite, jis nori, kad aš būčiau sveikas. Bet tu nežinai, kokia mano būklė bloga. Tas tiesa, bet ką aš žinau, tai yra koks didis yra mano tėtis. Tai yra jo žodžiai, ne mano. Žiūrėkite, aš esu palaimintas. Nemanykite apie pinigus, materialinę gerovę. Galatams 3.9. Taip tikintys susilaukė palaiminimo kartu su tikinčiuoju Abraomu. Efeziečiams 1.3. Te būna palaimintas Dievas, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus tėvas, kuris palaimino mus Kristuje visais dvasiniais palaiminimais danguje. Aš esu palaimintas, kad turiu bažnyčių, kurią galiu eiti. Aš palaimintas, kad Dievas pasiuntė pranašą paskutinėmis dienomis. Aš palaimintas, kad turiu ausis, kad girdėčiau, ką dvasia sako bažnyčiai. Aš palaimintas, kad turiu draugus visame pasaulyje. Aš palaimintas, kad galiu stovėti greta didingiausių Dievo vyrų, kurie tik yra buvę šioje žemėje. Aš palaimintas, kad turiu ryšį su maldos kariauninkais, kad galiu kalbėti su žmonėmis, kurių maldos turi jėgą ir jos yra atsakomos. Daug ko gali teisėjo malda, aš palaimintas, kad galiu šaukti su šventaisiais, aš palaimintas, kad galiu maitinti žodžiu, aš palaimintas, kad galiu šlovinti, garbinti, aš palaimintas, kad galiu kalbėti kalbomis, aš palaimintas, kad galiu šokti dvasioje, aš palaimintas. Aleliuja, aš esu palaimintas. Aleliuja. Aš pavargęs. O jeigu būčiau galėjęs pamokslauti apie tai, kai buvau 26, o ne 56 kaip dabar, leiskite pabaigti. Šis bus geras pabaigai. Laikykitės. Jame aš esu nepeiktinas. Jame aš esu nepeiktinas. Pirmas Tesalonikiečiams 5.23. Pats ramybės Dievas iki galo jūs te pašventina ir te išlaiko jūsų dvasę, sielą ir kūną nepeiktina mūsų viešpaties Jėzaus atėjimui. Mūsų viešpaties Jėzaus atėjimui. Nepeiktinas. Aš turiu dar vieną perskaityti. Aš laimingas. laimingas, kurio pagalba yra Jokūbo Dievas, kuris vilti sudėjo į viešpatį, savo Dievą. 1 Petro 3.14 Bet jei jums ir tektų kentėti už teisumą, jūs palaiminti laimingi originalę, jų gazdinimo neišsigaskite ir nesutrikite. 1 Petro 4.14 Jei jūs užgaulioja dėl Jėzus vardo, jūs laimingi originalė, nes šlovė ir Dievo dvasia ilsisi ant jūsų, jų ji keikiama o jūsų šlovinama. Pakilkime. Aš turiu dar daugiau, bet pakilkime. Aleliuja. Aleliuja. Broli Džimai, jeigu tu nieko prieš, ar brolis Michaelas, paruoškite šiuos išpažinimus žmonėms. Tikiu, kad šventiesiems tai bus palaminimas. Šlovinkite viešpatį. Jūs tikite to, draugai? Ar jūs tikite, kad šie dalykai veiks jūsų gyvenime? Tiesiog kartokite juos vėl ir vėl ir vėl, kol bus pramintas naujas takas. Dauguma iš jūsų manote, kad vien dėl to, kad jūs daug negatyviai nekalbate, jūs manote, kad šito jums nereikia. Bet tai nėra vien tik tai, ką tu sakai, ką tu kalbi. Tai yra tai, kas kyla iš pasąmonės, kaip mintys. Žinoma, tu prikandai lėžuvį, to nepasakei ir manai, kad tu viską kontroliuoji. Bet faktiškai tas vidinis žmogus viską kontroliuoja, ką jis mano. Galbūt tu kontroliuoji tai iki tokio ligmens, kad garsiai nesakai negatyvių dalykų. O tai ne man skirta, tai kitiems esantiems bažnyčioje. Aš abejoju tuo. Aš pasakyčiau, nejaugi nėra nei vienos šimtosios dalelės, kuri būtų tau skirta? Žinoma, tai buvo man skirta. Ir aš dėkoju Dievui už tai. Kažkodėl tai Aš įsitikinęs, kad jūs pastebėjote, kažkodėl aš pajaučiau viešpaties vedimą įsigilinti tik į rašto vietas. Mes neatsisakome citatų. Tiesiog šiandienos susirinkimo aš pajaučiau, kad tokia turi būti kryptis. Taigi jūs galėsite paimti biblinius išpažinimus ir skaityti juos. Ir jeigu jums reikia pagrindimo, Kiekvienas teiginys turi 2-3 liudininkus, rašto vietas. Ir jeigu šetonas bandys prie jūsų prikipti, sakykite, va, štai ką žodis sako, tai ne mano žodžiai. Jeigu viešpats pakreips mane eiti citatų kryptimi, viešpatė pasigailėki, pas mus turbūt prasidės paėmimas. Kiek brolis Branhamas tą temą yra pasakęs, kas mes tokie esame, visi pozityvūs išpažinimai, kurie yra žinioje, o sergi kišetonė. O viešpatie. Ačiū viešpatie. Palenkime galvas draugė. Dangiškasis tėve, aš meldžiu šiandieną, kad šie paprasti, bet galingi pažadai patektų giliai į mūsų širdis. Viešpatie, aš įsitikinęs kaip tarnautojas, Pamokslavau daugybę metų, pamokslavau žinę daugybę metų, aš turbūt nustepčiau. Jeigu aš žinočiau, kiek negatyvių, seniai pramintų takų yra likę manyje. Kadangi yra daug lengviau mums eiti tuo lengvesniu keliu. Tačiau tai yra daug sunkiau. Daug sunkiau praminti naują taką tarptų trilijonų lastelių esančių mūsų smegenyse suformuoti naujas sinapses, kad cheminiai elementai būtų išskirti, susijęti su viena lastele, su kita lastele. Padėk į viešpatę jiems būti kantriems. Padėk jiems, kad išgirdę tai sekmadienio rytą, jie nenorėtų pirmadienio rytą būti pasikeitę, kad jie būtų visiškai kitais asmenimis. Padėk jiems būti kantriais, kaip ir su bet kuria sėkla, kaip ir su bet kuriuo taku, kaip miške jo neįmanoma praminti per vieną dieną. Aš turėjau galimybę medžioti skirtingose Afrikos srityse, teko medžioti seniai pramintais takais, bet viešpatė aš taipogi medžiojau ir Montanos kalnyne. Ten buvo gilus sniegas, nebuvo jokių takų. Pirmą dieną pešiomis reikėjo nueiti 16 kilometrų, nebuvo jokio tako. 12 km sekančią dieną vis tiek nebuvo jokio tako. Dar 12 km sekančią dieną ir nesimatė jokio tako. Ir aš žinau, aš buvau toks išvargęs. Raumenys, kojos buvo tokios įsitempusios, pavargusios. Viešpatė, dėl to aš turiu bent mažyti supratimą, ką tai reikštų dvasiškai – Mes žiūrime į tavo pažadų alėją, tačiau matome, kad tas seniai pramintas 40 metų takas, juo yra daug lengviau žengti negu tavo pažadų alėja. Vietoj to, kad brautis per sniegą iki kelių arba per nelygę vietovę, Kolorade, skirtingose vietose, Serengetyje, Afrikoje, prie Zambezijos upės, kuri ribojasi su Zimbabve ir Zambija. Vaikščiau tokiomis vietomis ir mačiau, kokios jos atšiaurios yra, ten kur liūtai, drambliai. Bet viešpatė vien dėl to, kad turėjome užduoti, ieškojame kažko, medžiojame. Viešpatie, mes jaučiamės lygiai taip pat. Mes nenorime tiesiog vaikščioti tais pačiais takais, turėti tuos pačius rezultatus, negatyvūs dalykai, niekados negyvename pergalingo gyvenimo, tiesiog egzistuojame. Aš nenoriu būti egzistuojančių krikščionių, aš noriu būti pergalingų krikščionių. Aš nenoriu išsigelbėti iš šio amžiaus. Aš noriu priversti šį amžių kentėti dėl to, kad aš čia gyvenau. Aš noriu, kad velnė žinotų, kad aš gyvenau čia. Aleliuja. Aš nenoriu turėti tik tai gero liūdėjimo šių žmonių tarpę. Aš noriu, kad pragare jie žinotų, Aš noriu, kad jie žinotų, kad aš gyvenau. Aš noriu, kad jie žinotų, kad buvo toks pamokslininkas vienas iš nedaugelio, kuris nedarė kompromiso dėl baimės, pinigų, garbės, toks, kuris atnešė žodį, pamokslavo, gyveno žodžiu. Aš nenoriu tiesiog būti kažkokiu skambiu pamokslautoju, aš noriu būti tokiu, kuris permainas atneša, suteikia stiprybę mūsų kojoms, kai mes pavargstame, išsenkame O viešpatie, aš nežinau, ar aš galėsiu kada nors pamiršti tai, tą ketvirtą dieną, kai mes užkilome į Montanos kalną. Tai yra kalnynas, kuriame tu parodėjai broliui Brankamui septynės viršūnės ir jo vardą. Mes medžiojame tarp trečios ir ketvirtos viršūnės. Kai mes užkilome į tą vietovę, aš žliaugiau prakaitu, nors buvo minusinė temperatūra. Ir visgi, kada aš užkilau į patį viršų, Ten buvo visa elnių banda. Trys ar keturi buliai kovojo. Tai buvo verta užduotis, dėl kurios mes stengiamės. Viešpatė Dieve, šio gyvenimo kelionėje aš neieškau elnių ar briedžių. Aš ieškau Dievo sunaus atvaizdo. Aš nenoriu būti kaip brolis Brankamas arba kaip kitas tarnautojas, aš tiesiog noriu atitikti tą nuotrauką, kurią tu turi savo šeimos albume, kurioje aš esu pavaizduotas. Aš noriu būti tokiu, nei daugiau, nei mažiau. Aš nenoriu būti didesniu už kitus arba didesnės tarnystės, aš nenoriu. Aš tiesiog noriu atitikti tą nuotrauką. Padėkai mano kojos pavarksta, kai aš braunuosi per nepramintą taką savo protę smegenyse, suteiki man jėgų, suteiki man drąsos, padėk, kad aš galėčiau būti tuo, kuo tu nori, kad aš būčiau. Suteikite tai viešpatė. Ar kas nors iš jūsų norite žengti šią kryptimį? Nors mes esame toje pačioje kelionėje, jūs iš tiesų nevaikštote mano takais, nei aš jūsų takais nevaikštau. Galbūt jūs esate dikumoje, galbūt braunatės per sniegą. Jūs nenorite būti tokiais kaip aš, o aš kaip jūs. Mes turime atitikti tą atvaizdą, kurį Dievas turėjo savo tobulėje mintyje. Atsiminkite, brolis Brankamas pasakė apie Jėvą. Jėva buvo tobula, Dievo mintis apie moterį. Taigi leiskite jūsų paklausti, kai Jėva puolė, kas nutiko tai minčiai? Ji nebegalėjo jos išreikšti savo kūne, bet jeigu tai buvo tobula mintis, ji vis tiek tebėra kažkur. Šlovė Dievui. Tai buvo pirmoji Jėva. Yra antroji Jėva dabar žemėje. Ir ji taps ta tobula mintimi, kai kūnas eis iš vien su ta tobula mintimi. Ar norite pasitraukti iš tų seniai pramintų takų savo protę, pralaimėtojo, ligonio, netleidimo, pykčio pagėžos? Amen. Aleliuja. Aleliuja. Ar jūs uždėtumėte rankas ant šalia stovinčio žmogaus? Broli Davidai, ar tu galėtum ateiti ir pasimelsti? Viešpatie, be jokios abejonės mes visi žygiavome tais takais. Diena iš dienos mes esame kalti. Viešpatė, bet jeigu mes girdėjome tavo žodį šiandieną, mes girdėjome šiuos teiginius, pažadus, kuriuos tu mums davėjai, mes tikime, kad kažkas juos pritaikys, bus tokie. Aš meldžiu viešpatė, pradėki nuo manęs šiandieną. Te aš galėsiu atsistoti ir tikėti visų Dievo žodžiu. Padėki mums, kad mes galėtume stovėti šiuose pažaduose. Tai, kad tu pasakėjai, tai priklauso mums. Aš meldžiu, brangus Dieve, kad nuo šios dienos mes paliktume šį pastatą su savo protais, perprogramuotais, Dievo žodžiu. Viešpatė, tu davėjai mums šiuos pažadus. Bus tokie, kurie patikės jais ir taps tokiais pasikeitusiais. Pradėki nuo šios bažnyčios. Te tai tekės per mūsų viršų. Viešpatė, mes prašome už kiekvieną, kad tu paimtumai tuos senus takus viešpatė. Viešpatė, te daugiau jie niekados nebus naudojami. Viešpatė, kaip tie apleisti takai Jie pradeda apželti, apaukti žolėmis. Te žolė pradeda aukti. Ir te niekados nesimatys, kad ten kadaise buvo takas. Te būna nauji takai mūsų širdise, kuriais mes žingsniuosime Dievo pažaduose. Tegul šis takas nebūna pralaimėtojo taku, Tegu šis takas nebūna nusivylimo taku. Te būna tai takas į mūsų dangiškus namus. Viešpatė, mes tikime, kad mes žengėme jau šiuo taku, padėkim mums. Te mes žingsniuosime Dievo pažaduose. Suteiki tai kiekvienam aš meldžiu šiandieną Jėzaus Kristaus vardu. Jėzaus Kristaus vardu. Ačiū viešpatė Jėzau. Aleliuja. Šlovinkite viešpatį. Ačiū viešpatė Jėzau. Mes žygiuojame į Sijoną. Gražų, gražų Sijoną. Mes žygiuojame, kylame aukštin į Sijoną. Į tą gražųjį Dievo miestą. Visi kartu. Mes žygiuojame į Sijoną. Gražų, gražų Sijoną. Mes žygiuojame, aukštyn kylame į gražųjį Dievo miestą. Sugėdokime drauge. Mes žygiuojame į Sijoną, į tą gražųjį, gražųjį Sijoną. Mes žygiuojame, kylame aukštyn į Sijoną, į tą gražųjį Dievo miestą. Šlovinkime į drauge mes žygiuojame į Sijoną, į tą gražų, gražų į miestą. Mes žygiuojame, kylame aukštin į Sijoną, į tą gražų į Dievo miestą. Nuotaka žygiuoja į Sijoną, į gražų į, gražų į Sijoną. Mes žygiuojame, kylame aukštyn į Sijoną, į tą gražų į Dievo miestą. Dar kartelį, mes žygiuojame į Sijoną, į tą gražų į, gražų į miestą, Sijoną. Mes kylame aukštyn į Sijoną. Jūs branginate jo žodį šiandieną, paplokime jam. Oh, Aleliuja. Šlovinkite viešpatį, šlovinkite viešpatį, šlovinkite viešpatį. Šlovinkite viešpatį. Ačiū viešpatė Jėzau. Ačiū viešpatė Jėzau. Žiūrėkite, draugai, aš nenoriu būti vien tik tai išgelbėtų, išpirktų, galinčių atleisti ir visą tai daryti. Aš esu garbintojas taipogi. Aš esu garbintojas. Aš negarbinu Dievo vien tik tai bažnyčioje. Aš garbinu jį kiekvieną dieną. Kartais, kai esu ūkinių prekių parduotuvėje, perku klyjus, vinius ar varštus, netgi tada aš jį garbinu. Aš esu garbintojas. Ir kai aš esu kalnuose kelionėje, aš garbinu jį kiekvieną savo mielą gyvenimo dieną. Pasakysi, kam tu tai darai? Aš ruošiuosi. Nes būtent tai aš ir darysiu, žengdamas tomis aukso gatvėmis. Aš ruošiuosi jau dabar. Sugėdokime dar vieną giesmę prieš išsiskirstydami.